kita bahas kitab Aqidah Wasiyah sebuah kitab yang ditulis oleh Hujjatul Islam Syekhul Islam Al-Allama Al-Mufassir Al-Mu'arrif dengan penuh resiko mengajak kepada kaum muslimin hari itu untuk kembali ke manhaj salaf untuk kembali kepada manhaj ahlu sunnah wal jamaah yang benar karena di zaman beliau hidup dengan 100 tahun sebelumnya, 200 tahun sebelumnya, kira-kira 300 sampai 400 tahun sebelumnya terjadi subhat sabta. Hampir-hampir kaum muslimin beranggapan bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Hampir-hampir. Ya. Yeah bukan hanya awamnya tapi orang-orang alim. Ya. Yes. Maka berkembang anggapan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dua, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah sampai beliau tampil untuk membuktikan secara dalil-dalil syar'i sahih sahih bahwa ahlu sunnah wal jamaah bukan asyariah bukan maturidiyah tetapi ahlu sunnah wal jamaah adalah manhaj yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat yang berbeda dengan asyariah dan maturidiyah sesuai dengan janji Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sepanjang zaman terutama di penghujung 100 tahun akan muncul seseorang yang akan mengajak kaum muslimin kembali kepada agama Rasul dan para sahabat. Ini salah satunya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Maka gempar gempar dunia Islam. Ya ulama-ulama Islam kaget dengan ucapan-ucapan Syekhul Islam yang sangat berani bahwa Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah bersemayam di arsy kaget. Karena hari itu subhan besar besar. Bahwa Allah tidak punya wajah itu kiasan, itu kiasan dan seterusnya. Madhab Asyariyah, Maturidiyah. Ya. Ah, maka dikenjara selama tujuh tahun eh, sampai meninggal di panjang sekali kisah tentang beliau. Nah, salah satunya apa yang beliau tulis di sini? Ya, akidah wasidiyah atas permintaan seorang qadi, seorang hakim di negeri di daerah Wasit dekat Palestina ada satu daerah distrik kata kita ya uh, atau lebih kecil dari provinsi saya kira wasit ah, beliau menjadi kodi di sini dengan ilmunya beliau uh, tahu bagaimana kadar keilmuan Syekhul Islam di Bentayu. Maka beliau memohon kepada Syekhul Islam untuk menulis sebuah kitab khusus tentang akidah tidak fikih, tidak muamalah, tidak tafsir, tidak hadis, khusus akidah. Ya. Maka permintaan itu e, diajukan kepada beliau e, sebelum asar, ya. Maka setelah asar beliau menulis kitab itu dan sebelum maghrib sudah selesai. Ya. Karena kitab akidah itu tipis. Kitab tauhid, Eh, akidah tauhidiyah, akidah wasithiyah kan tipik. Ya, kita tauhid ada beberapa. Ya. Yang terkenal uh, Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, ada Ibnu Huzaimah juga menulis kitab tauhid tipik sedikit. Hanya beberapa lembar. Karena permasalahan tentang tauhid ini uh, tidak banyak, tidak seperti fikih berjilid-jilid. Banyak pendapat, banyak khilaf ya maka berjilid-jilid kita fikir adapun akidah tauhid kita karena tidak ada pertentangan tidak ada khilaf pada diri Rasul dan para sahabat khilaf itu belakangan ya beda dengan fikih di zaman sahabat saja sudah khilaf sebagian sahabat tidak mau sholat asar padahal matahari sebentar lagi mau tenggelam ya karena berpegang dengan ucapan Nabi kalian kalau eh, sholat asar harus di Bani Quraisy ya nah, sebagian sahabat lagi tetap sholat asar ini kan fikih berbeda padahal Nabi masih apalagi Nabi sudah wafat itulah fikih maka khilaf bainal ulama tentang fikih banyak sekali terutama tentang mewaris tentang warisan. Yes. Ya. Adapun akidah tidak. Tidak ada satu pun sahabat yang mengatakan Allah ada di mana-mana, tidak ada. Seluruh sahabat sepakat mengikuti Nabi, mengikuti Al-Qur'an bahwa Allah bersemayam di atas. Yes. Ya. Seluruh sahabat tidak ada yang mengatakan Allah tidak punya tangan. Seluruh sahabat mengikuti Al-Quran bahawa Allah dengan kedua tangannya menciptakan Adam dan itu jelas ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam apa kata Allah ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam lihat lima di situ berarti jasad jasad ya yeah. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang zatnya aku ciptakan dengan kedua tangan? Mungkinkah Allah pembohong tidak punya tangan mengatakan aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku? Ya, kalau kita mengatakan Allah tidak punya tangan tidak seperti kita, berarti Allah bohong. Ya, mengatakan menciptakan Adam dengan kedua tanganku, padahal Allah tidak punya tangan berarti Allah bohong berdusta ya dan para sahabat satu pun tidak ada yang mengatakan tangan Allah kiasan wajah Allah kiasan telapak kaki Allah kiasan Allah bersemayam di arus kiasan Allah turun ke langit dunia kiasan tidak ada satu pun sahabat yang mengatakan seperti ini ya seluruh sahabat dalam masalah akidah bersepakat. Tidak ada yang berselisih. Ada sedikit tentang apakah Rasul pernah melihat Allah atau belum. Ini hanya apa pemahaman saja. Artinya kalau ditelusur sama. Ya. Karena Aisyah mengatakan Rasul belum pernah melihat Allah. Ibnu Abbas mengatakan Rasul pernah melihat Allah. Karena melihat yang dimaksud oleh Aisyah beda dengan melihat yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Kalau yang dimaksud oleh Aisyah melihat itu dengan mata betul. Tapi yang dimaksud itu tidak pernah. Rasulullah belum pernah melihat Allah dengan mata. Tapi yang dimaksud oleh Ibn Abbas Basoria Hati Atau dalam mimpi Karena melihat ada tiga Basoria Kolbiya Manamiya Melihat dengan mata Melihat dengan hati Kan ikhsan apa itu ihsan? Kan melihat Allah, seolah-olah melihat Allah. Berarti dengan apa? Dengan hati. Enggak mungkin dengan mata. Kemudian manamiyah, mimpi, lewat mimpi. Tentang mimpi melihat e, mimpi itu berarti melihat, maka itu jelas dipakai dalam kaidah bahasa Pak. Yes. Ya. Ah, intinya bahwa akidah seluruh para sahabat Ya. Nah, kitab inilah tipis sedikit yang akan kita bahas. Ini agak lebar, agak panjang karena syarat, ya, syarat. Kita bukan ulama, e, maka kita mengikuti penjelasan para ulama. Dalam memahami sebuah kitab, kita ikuti pemahaman para ulama ini lebih aman daripada pemahaman kita sendiri pemahaman pemahaman antum sendiri pemahaman saya sendiri bahaya kita lebih baik mengikuti pemahaman Syekh Utsaimin pemahaman Syekh Albani pemahaman Syekh bin Baz ya ini lebih aman jangan memahami dengan pemahaman kita sendiri ya yes. Nah, kitab yang e, barangkali antum miliki mungkin agak tebal karena syarah, bukan karena mata. Kalau mata, sekali lagi sedikit, ringkas, pendek. Karena akidah sekali lagi e, singkat, pendek. Ya, karena tidak jauh dari rukun e, iman. Akidah itu kan tidak jauh dari rukun iman. Ada berapa? Enam. Jawaban Nabi atas pertanyaan Jibril, akhirni anil iman, ada enam. Nah, sekitar itu. Ya, hanya dibedarkan e, eh, beriman kepada Allah. Allah yang bagaimana? Yang bersemayam di aras. Yang kedua tangannya menciptakan Adam. Yang tangan-tangannya akan menggulung langit. Seperti itu. Ya. Langsung saja kita masuk ke tulisan eh, Syekhul Islam. Ya. Sekali lagi kitab ini diberi judul oleh beliau Aqidah Wasidiyah karena untuk memberikan kehormatan kepada qadhi tersebut. Qadhi Wasid maka disebut Wasidiyah. Ini kan sekedar nama. Bukan berarti ada akidah dalam Islam istilahnya akidah wasitiyah bukan. Ini nama nama kitab bukan nama akidah. Akidahnya akidah Islam. Akidah para nabi dan rasul, akidah para sahabat. Ya, yes, ini bukan nama akidah tapi nama kitab. Nama kitab kan terserah. Mau dibeli nama apa saja terserah yang menulis. Ya. Yes. Ada kitab namanya uh, taman orang-orang ya apa riyadhus salihin ya ada kitab namanya e, ibu ya atau besar induk apa al um ya nah, suka suka yang ngasih e, na, nama yang si e, penulisnya Di sini beliau mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tidak dengan uh, khutbatul hajat. Ya. Tidak seperti Syah Al-Bani mengawali kitabnya dengan uh, khutbatul hajat umumnya ya tidak semuanya. Dan begitulah ulama ulama itu memasukkan sunnah Nabi di saat sunnah ini mati. Ya. Sebelum tampilnya Syahal Bari, uh, eh, sedikit sekali, hampir-hampir tidak ada ulama yang mengawali dengan Ibn Alhamdulillah, Ahmadudu dan seterusnya. Nah, tampil dulu. Begitulah. Sebagaimana Syahul Islam Ibn Taymiyyah? Di saat akidah uh, eh, Ariyah Maturidiyah dianggap sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau tampil yes. Ya, itulah para ulama karena apa yang masyhur di kalangan kaum muslimin bahkan apa yang masyhur di kalangan ulama belum tentu benar belum tentu benar ya hari itu kan akidah asyariah maturidiyah masyhur sekali ya abad ke-6 menjelang abad ke-7 masyhur sekali tapi tidak benar Seperti pernah uh, waktu itu uh, cadar itu wajib ini masyhur. Masyhur sekali. Cadar itu wajib masyhur. Maksudnya di kalangan ulama salaf ya. Atampil Sahalbani uh, eh, dengan kitabnya uh, Jilbab Al-Mar'at Salihah ini pun menggegerkan para ulama mengatakan tidak wajib. Mengatakan tidak wajib. Ini ulama salaf geger juga ya. Ha, tapi karena hujahnya kuat, dalilnya kuat, maka banyak yang rujuk. Ya. Ha, begitu seterusnya. Maka kita, ha, antum, para pelajar, kita semua, eh, tidak boleh jumut. Tidak boleh jumut. Oh, satu salah bilang begitu semua. Enggak, ya. Ilmu itu, oh, tatawur ilmu seorang muslim itu tidak jumut, tidak seperti tembok, batu. Ya begitu terus selamanya. Ilmu tidak. Lihat Syalbani. Hari ini mendoibkan hadis. Uh, di lain waktu mensahihkan. Hari ini mensahihkan. Di lain waktu mendoibkan. Ini hal yang biasa. Ya, ini bukan tercela beliau. Inflamin sering. Ya, seperti yang dituduhkan oleh doktor hadis seperti kita ini Salbani bin Islam Islam ya, kadang mendoibkan, kadang mensuaikan Imam Bukhari seperti itu, Imam Syafi'i seperti itu ilmu berkembang <coughs> dan beliau uh, tidak tidak takut dikatakan seperti itu karena ilmu itu berkembang ya, dan itu wajar apa kita tidak tahu bagaimana Qaulul Qadim, Qaulul Jadid pendapat lama, pendapat baru. Siapa? Imam Syafi'i. Semua orang tahu. Siapa yang baca tentang Imam Syafi'i tahu. Ada pendapat dahulu, pendapat oh kemudian. Ya. Waktu di Baghdad, waktu di Mesir. Oke. Bahkan Imam Ahmad bisa sampai tiga pendapat, empat pendapat dalam sebuah permasalahan. Oke. Dalam sebuah permasalahan, Imam Ahmad berpendapat jamaah kedua boleh. Ya. Yeah. Jamaah kedua setelah jamaah pertama selesai boleh. Ini menyelisih seluruh imam yang tiga. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan jamaah kedua tidak boleh. Bahkan tegas-tegas Imam Syafi'i mengatakan bid'ah jamaah kedua. Imam Ahmad membolehkan dalam satu kaul dalam kol yang lain di kitab lain beliau juga pembidahna menyalahkan. Nah, maka bagi para pelajar tidak boleh dengan satu pendapat. Ya, berupun baca pendapat langsung ditirukan. Ya, ini pendapat ini, ini pendapat ini, ini pendapat ini. Mana yang terkuat? Dan kita tidak boleh bingung. Oh kata Syalbani begitu ya kan kata saya bin Bas begitu enggak boleh bingung bagi para pelajar karena jika uh, eh, bersisih para ulama kembali kepada kaidah. Kembali kepada kaidah. Apa kaidah? Iza waradal akar bakalan nazar. Apabila sudah ada dalil, maka batal seluruh pendapat siapapun. Maka siapa yang punya dalil, itulah kunci. Yeah. Beliau mengawali kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim iktidaan di kitabillah mengikuti kitab Allah apa Al-Quran antum baca Al-Quran ya. surat pertama apa Al-Fatihah ya ayat pertama dari surat Al-Fatihah apa Bismillahirrahmanirrahim ya maka seluruh imam hampir seluruh imam e, mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iktidaan di kitabillah mengikuti Al-Quran. Ya. Saya Bukhari, saya Muslim, Sunan Abu Dawud, Ustaz Ahmad. Mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim ini e, sunnah bagi siapa yang akan melakukan kebaikan apapun. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa Allah. Setiap amal kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim maka terputus kebaikan. Ya. Maksud kebaikan di sini yang halal. Yang halal. Ya. Makan, minum, ya. Oh, tanda tangan, tanda tangan kan halal, mubah, tidak haram. Ya, jelak motor, hidupin mesin. Ya, gelar dagangan, buka toko. Ini dengan bismillah itu semua akan mubah. Baik, halal. Gitu. Ah, tentu e, tidak boleh dipraktekkan ketika melakukan keburukan. Ya, ketika mau melakukan keburukan menonjok orang bismillah mau kunjing orang bismillah ya tidak saya kira kaum muslimin tidak diajari mereka paham itu contoh yang mudah saja barangkali antum kenal ya tahu setiap makan dia baca bismillah setiap mau minum baca bismillah begitu ngerokok enggak ya enggak antum perhatikan ya Kan banyak di antara orang-orang yang makan minum. Nah, coba antum berarti apa sih rokok? Bismillah. Ya, enggak. Mereka tahu ini enggak baik. Gitu. Mereka tahu. Maka mereka tidak mengucapkan ini. Saya belum pernah dengar. Ya. Saya kira enggak ada. Pernah kalian pernah dengar, pernah lihat, ya. merokok Bismillah. Ya. Atau setidaknya pak yang biasa makan minum tangan kanan, tangan kiri apa tidak sunnah ya merokok nggak dibahas tuh ya. merokok tangan kanan itu nggak sunnah itu ya tangan kiri ya nggak dibahas kan ini rokok ya beda kalau makan minum gitu nah, ini menunjukkan bahwa kaum muslimin diberi ilmu oleh Allah dalam hal-hal tertentu Bagaimana bismillah apa bismillahirrahmanirrahim? Ini pun tambahan ilmu. Ya. Kita boleh membaca bismillah dan boleh bahkan lebih baik membaca bismillahirrahmanirrahim di tempat-tempat yang memang tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak diatur oleh Nabi, tidak dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda tangan misalnya, Nabi tidak ngatur. Maka bismillah silakan, bismillahirrahmanirrahim lebih baik buka toko, gelar dagangan, tapi nggak terpapar. Maka bismillah silakan, bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Ya, tapi makan, minum, kemudian wudhu, ini Nabi telah contohkan dengan baca bismillah. Maka bismillahirrahmanirrahim berarti tidak mencontoh Nabi. Karena yang terbaik adalah mencontoh Nabi. Bukan apa? Bukan mentang-mentang banyak kemudian baik, namanya Bismillahirrahmanirrahim ya tentu lebih baik dari Bismillah. Memang betul Nabi contohkan Bismillah, tapi Bismillahirrahmanirrahim ya lebih baik. Ya, karena ada pujian tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kalau begitu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah amin lebih baik. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim lebih baik. Malik Yawmiddin sampai amin kan jadi kacau. Ya, kalau main seperti itu. Ya, baca Al-Fatihah belum makan, jatuh-jatuh ya, maka tidak bisa. Qaidah Bismillahirrahmanirrahim lebih baik dari Bismillah ini letaknya di mana? Kalau letaknya ketika gelar dagangan, tanda tangan, nyelam motor, hidupin mesin, buka toko, iya. Karena memang Nabi tidak membatasi. Nabi tidak mencontohkan. Adapun yang Nabi telah contohkan Bismillah saja, maka Bismillahirrahmanirrahim tidak baik. Ya, seperti tadi, makan, minum, wudu, tidak ada riwayat beliau mencontohkan bismillahirrahmanirrahim. Beliau hanya contohkan bismillah saja. Ya. Bagaimana dengan salat? Eh, faedah tadi eh, perlu dirinci lagi seluruh amal baik baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim uh, keluar rumah bismillah buka pintu mobil bismillah atau bismillahirrahmanirrahim uh, mau nolong orang bismillah mau mulai dagang bismillah mau sholat uh, eh, mau sholat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim tidak mau sholat baca bismillah tidak Karena Nabi tidak pernah mencontohkan baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim ketika mau sholat. Ucapan pertama yang keluar dari lisan Nabi ketika sholat, ketika mau sholat, mengawali sholat adalah Allahu Akbar. Tidak ada yang lain. Tidak bismillah, tidak bismillahirrahmanirrahim, tidak al-fatihah, tidak ta'awun, tidak pulang kubinah, bagaimana yang dipraktekkan eh, sebagian saudara kita kaum muslimin ya mengikuti apa yang ditulis oleh Al-Ghazali di dalam kitab Ikhya, beliau mensunahkan membaca An-Nas karena surat An-Nas ini isinya perlindungan dari setan baik setan manusia atau jin padahal kita sholat eh, setan datang kepada orang yang sholat untuk menggoda. Maka baik sekali sebelum sholat baca pulau berbinat. Ini wahyu apa rokyu? Ya, ini rokyu apa wahyu? Ini dalil apa logika? Logika ini bukan dalil. Ini bukan dalil. Kalau dalil dari Nabi, apa ada riwayat dari Nabi? bahwa beliau baca Allah Robbina Malikina ketika menjelang sholat tidak ada tolak. Ya, karena apa yang dicontohkan oleh beliau itu yang terbaik. Apa yang tidak dicontohkan oleh beliau bidah kalau itu ibadah. Sholat jelas ibadah. sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disandarkan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara sunnah Rasul sekali lagi mengawali segala perbuatan baik dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim dan tergantung ee, eh, contoh dari Nabi. Wa i'rabul basmalati wa ma'naha takallama fihi an-nasu katiran tentang i'rab bismillah berikut makna bismillah ini manusia yang waktu ulama e, banyak pembicaraan banyak perselisihan ya yeah. bismillah yeah. mestinya ada apa di sini ya yeah. kan bi ismi kedua kan bi dengan isim nama ya yeah. Isem itu huruf pertamanya apa? Alif. Setelah Bismillah alifnya hilang. Kemana ini? Ya, kemana ini? Ya. Ini pun bagian dari pembahasan para ulama ahlu lupa. Wa asalu ma yuqalu fi darik ucapan terbaik dari para ulama tentang makna bismillah ini langsung uh, eh, berisihat mana yang terbaik coba kalau kita tanpa para enggak tahu ya kita bukan ulama bagaimana kita bisa menilai ulama-ulama ini mana yang baik mana yang lebih baik mana yang kurang tentu enggak tahu nah, dengan uh, hal seperti ini kita selamat daripada dengan rohib kita mending kita mengikuti seorang ulama ya istibah bukan taklid e, taklidkan tidak tahu e, dasarnya, ikut saja. Ya. Ini istibah, mengikuti dengan tahu dasarnya. أنها متعلقة بفعل مخذوب متأخر مناسب للمقام ada fi'il fi'il apa fi'il? kata kerja ya, kata kerja. Ada kata kerja yang mahdud. Apa mahdud? Hilang, dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim itu ada kata kerja yang dihilangkan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kan enggak ada kata kerjanya itu. Mestinya ada, hilang. Ya. Yeah. Mutaakhirin uh, yang diakhirkan munasibin lil maqam yang sesuai dengan apa yang dia maksud ya maka orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maksudnya apa dia tahu kita nggak tahu ya bismillahirrahmanirrahim ya uh, saya mau anu antum nggak tahu saya mau apa ya kan ya Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau apa? Antum nggak tahu, saya tahu. Antum baca Bismillahirrahmanirrahim mau ngapain? Saya nggak tahu, antum tahu. Ya. فإذا قدمتها بين يدي الأكل يكون التقدير بسم الله آكل ketika seseorang mau makan maka ada kalimat yang dihilangkan. Apa? Saya mau makan. Dengan nama Allah, saya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yeah. itunya hilang. Dengan nama Allah saya tanda tangan, tanda tangannya hilang. Dengan nama Allah saya buka toko ini, dengan nama Allah saya ini, saya itu. Ah, itu hilang, mahdu. Ya. Yeah. Ya seperti menyembelih kan? Bismillahirrahmanirrahim. Menyembelihnya kan itu menyembelihnya tidak disebut mahdu silahkan dihilangkan Allahumma taqabbal min fulan wa min ali fulan ya atau ya Allah terimalah ini dariku dan dari keluargaku bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha Allah maha besar saya menyembelih tidak disebut padahal maksudnya itu maksudnya dengan nama Allah saya sembelih kambing ini maksudnya itu Ha, menurut beliau ada fiil yang maktub. Begitu juga ketika orang mau membaca sesuatu, baca Al-Quran misalnya, baca surat Waqiah misalnya, baca surat Yasin misalnya, ha, dia membaca Bismillah sebelum baca ayat pertama, maksudnya Bismillahi Akram. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang, saya akan membaca surat Waqiah itu. Dan ya, yeah. inilah uh, sebagian makna dari makna-makna bismillah yang banyak sekali dibahas oleh para ulama, beliau memilih yang terbaik menurut beliau. Kenapa Kenapa tidak di awal? Ya. Kan kenapa tidak begini? Saya membaca bismillah. Ya. Saya makan bismillah. Saya menyembelih dengan nama Allah bismillah. Kenapa di akhir kan? Dengan nama Allah saya menyembelih. Dengan nama Allah saya makan. Dengan nama Allah saya minum. Kenapa diakhirkan? Ini ada dua faedah. ada dua poin. Yang pertama, al-khatar. Pembatas. Pembatas. Sekiranya antum yang belajar bahasa Arab tahu bahwa sesu mengakhirkan sesuatu yang mestinya diawalkan atau mengawalkan sesuatu yang mestinya diakhirkan itu yufidul khatar. Berfaedah al-khatar, pembatas Ya. Kan banyak dalam Al-Quran yang dibalik. Ya. Yang dibalik. Salah satunya ini. Mestinya ini di depan, bukan di belakang. Ya. Lillahi mulku samawati wal ard. Ini kebalik. Ini terbalik, ini dibalik. Mestinya mulku samawati wal ard lillah gitu. Ini lillahnya di depan. Lillahi mulkus samawati wal ard. Gitu. Mestinya mulkus samawati wal ard lillah. Kerajaan langit dan bumi itu milik Allah. Ini dibalik, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Kalau bahasa kita ada bedanya enggak? Bahasa Indonesia. Ya, ada sama aja, gaya-gayaan aja. Ya, gaya-gayaan aja. Ya, datanglah sang guru ya. sang guru datang apa bedanya coba bahasa kita ya tidak ada bedanya apa bedanya konsekuensi hukum begitu tidak ada bakarat ada ada ketika orang mengatakan mulkus samawati wal ardillah dengan mengucapkan lillahi mulkus samawati wal ard beda beda kalau mulkus samawati wal ardillah kerajaan langit dan bumi itu milik Allah bisa untuk yang lain juga. Tapi kalau lillahi mulkus samawati wal ard, maka tidak mungkin ada kerajaan langit dan bumi yang milik selain Allah, tidak ada. Nah, dibalik. Ya. Ah, begitu juga ini. Begitu juga ini. Oleh karena itu eh, terjemahan yang tepat terjemahan terjemahan yang tepat hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Mana hanyanya? Kan enggak ada. Hanyanya dalam bahasa Arab pakot enggak ada enggak ada pakotnya kan? Hanya kan pakot itu enggak ada pakotnya. Kok diterjemahkan hanya? Ah itulah. Karena bahasa Indonesia kurang kaya, maka perlu tambahan-tambahan. Ya. Dalam bahasa Arab walaupun tidak ada kalimat hanya, tidak ada kalimat pakot, tetapi bermakna seperti itu bahkan lebih kuat. Inilah bahasa maka sengaja Allah uh, turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Ini sengaja bukan kebetulan. Bukan kebetulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di Arab. Ya, bukan. Bukan kebetulan. Jadi bagaimana? Bismillahi akra, Bismillahi akul. Dengan nama Allah saya membaca, dengan nama Allah saya makan. Maknanya? Hanya dengan nama Allah saya membaca. Hanya dengan nama Allah saya menyembeli. Hanya dengan nama Allah saya makan dan pembatas al hasan. Yes. Ya. Yeah. La aqra'u illa bismillah Aku tidak membaca kecuali dengan nama Allah Anda bisa dilihat ini Alifnya muncul Padahal bismillahirrahmanirrahim tidak ada alifnya Begitu bismillah di sini alifnya muncul Ini bagian dari pembahasan, uh, eh, pembahasan Kenapa bismillahirrahmanirrahim Alifnya hilang Itu yang pertama ya, al-fatr. Yang kedua, tayammunan bil bada'ati bi ismillah subhanahu wa ta'ala e, mengawali ya, mengawali e, dengan nama Allah. Ya. Jadi Allahnya diawalkan. Tidak saya makan dengan nama Allah, saya minum dengan nama Allah, saya menyembeli dengan nama Allah tidak tapi mengawalkan Allah dengan nama Allah saya makan dengan nama Allah saya minum ya mengawalkan wa nuqaddiruhu khatan li anna al khat adallu 'ala al maqsud min al 'am selain itu ada khususan ada penghususan. Karena khusus, kekhususan ini lebih kuat dari umum. Kalau ada sesuatu yang khusus bertemu dengan sesuatu yang umum, maka yang menang yang mana? Yang khusus. Yang khusus. Hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan kepada kalian bangkai. Binatang yang tidak disembelih. Mati tanpa disembelih, bangkai. Umum apa khusus? Khusus. Mau bangkai apa saja Bangkai oh, ayam Bangkai itik Bangkai sapi Bangkai kerbau Ya ini umum nah, Datang dari usus Datang dari usus bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghalalkan bangkai ikan seluruh uh, hewan yang hidup di air. Seluruh hewan yang hidup di uh, air. Walaupun mungkin di darat juga hidup. Tetapi dia bisa hidup di air. Bukan lama di air, bukan. Ya. Uh, bisa bisa setengah harian di air ya enggak perenang-perenang yang ulung itu kan oh, jadi halal enggak ya e, kan ada mungkin ya manusia entah bohong atau tidak yang bisa berjam-jam di air ya eh, bangkainya tetap haram karena dia tetap hidupnya di darat nggak bisa dihidup di air hanya kebetulan saja bisa lama kalau ini mau bertahun-tahun di air hidup di darat juga bisa hidup ya akal nah, memang seperti itu halal alam. Ya. Eh? Jadi kaidah hidup di dua alam, hidup di air di darat haram tidak ada, tidak ada. Ya. Eh? Kaidah ini tidak ada, tidak dikenal oleh para imam. Yang ada kaidah bahwa haram itu binatang dikatakan haram kalau satu langsung disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi seperti bangkai tadi, babi uh, yang disembelih dengan nama selain Allah, himar ahliya, keledai Cina, ya, uh, yang berparing dan berkuku tajam, paring dan kukunya dipakai untuk menerkam mangsanya, ya. Yang kedua, yang membahayakan. Apapun yang membahayakan badan kita berakibat kepada kematian, haram secara aglabiah kalau minum itu mati atau terancam mati maka itu haram. Kemudian yang dilarang dibunuh, dilarang dibunuh seperti semut, burung surat, ya, kata hadis saya ya Imam Ahmad disebutkan bahwa Nabi melarang kaum muslimin membunuh kata kodok. Dilarang dibunuh berarti haram. <clears throat> kucing Nabi melarang membunuh kucing. Ya, berarti haram. Kemudian yang disuruh membunuh seperti ular, tikus, rajungking, lipan, ini binatang-binatang yang disuruh membunuh. Haram. habis waktu ya kita lanjutkan nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya Allah lomba balapan menang ada 10 orang nah, siapa yang mau ikut bayar 10 ribu ya. nanti hadiahnya oh, 100 ribu jelas ini ada kalah ada menang kalau saya ikut saya menang maka saya mendapatkan uang 100 ribu. Berarti saya benar. Yang lain salah. Yang lain rugi. Kalau saya tidak menang, berarti saya rugi. <clears throat> Hilang 10 ribu. Bagaimana 1000? Iya 1000. Bagaimana oh, 500 perak? Iya 500 perak. Judi kan dari yang miliaran sampai yang oh, 500 perak, 1000 perak sama sama-sama suci sama-sama haram apa dalil dilarang membunuh dan memakan kucing tentang memakannya tidak ada tapi masuk dalam kaidah bahwa binatang yang dilarang dibunuh otomatis dilarang memakan ini istidlal ini pemahaman dari sebuah jelly ya uh, adapun yang berpendapat bahwa bersaring dan berkuku tajam itu haram kalau buat maka kucing ini kan tidak buat jina ya salah Kucing ini buat bagi siapa? Bagi mangsanya. Kucing ini buat bagi siapa? Bagi tipu. Ya, bagi hewan-hewan yang menjadi yang akan dimangsa oleh si kucing. Ya. Dengan taring dan kukunya dipakai untuk menerkam mangsanya itu. Maka ini haram. Oh sesuatu yang sangat jelas ketika Rasul membunuhnya saja tidak boleh bagaimana memakannya ya apa bisa kita memakan sesuatu yang tidak boleh dibunuh menyembelih tentu membunuh ya menyembelih pasti membunuh membunuh belum tentu menyembelih kan menyembelih pasti membunuh ketika Nabi melarang membunuh kucing berarti menyembelih kucing haram. Padahal untuk memakan kucing harus e, disembelih dulu. Tidak mungkin tidak disembelih dulu. Padahal menyembelihnya pun haram. Ya, saya kira ini sesuatu yang sangat jelas sekali. Ya. ya, ada larangan, ada larangan jual beli kucing, anjing, patung ya ada larangan apa yang mengharamkannya apa buat enggak ya dilarang membunuh enggak disuruh membunuh enggak dari sudah kita bahas enggak ada kaidah dua alam haram enggak ada hewan yang hidup di air dan di darat haram faidah ini tidak ada ya yang sering diajarkan di madrasah-madrasah anak-anak kita kodok haram karena hidup di dua alam keliru kodok haram betul tapi bukan karena hidup di dua alam tapi karena Nabi melarang kita membunuh kodok membunuh kucing membunuh burung turut dan membunuh apa? Dalam rangka mengusir. Kalau kalau bisa mengusir jangan membunuh. Ya, misalnya ada semut di situ, kita bisa usir. Caranya bagaimana? Itu semut ke situ karena apa? Ada makanan yang manis, ya. Ada potong makanan yang manis, kita ambil saja makanan yang manis itu kita buang. Insya Allah dalam hitungan menit itu semut tidak ada tidak akan di situ ya dia akan cari tempat lain masuk ke liangnya masing-masing insya Allah ya jangan uh, tidak mau tahu kenapa semut di situ langsung kita semprot pakai baygon misalnya atau kita injak injak jangan jangan ya jadi usir dulu usir dulu A, ah, kecuali membahayakan tiba-tiba masuk ke kuping misalnya kita korek-korek dan mati nah ini eh, badan kita lebih kita utamakan daripada semut kodok dan lain-lain penghulu KUA pernah mengundurkan pernikahan masyarakat karena banyaknya calon-calon pengantin. Apakah hal itu sesuai sunnah? Kalau cuma masalah teknis ya nggak apa-apa. Ini kebanyakan itu saja ya. Ya sebetulnya kan tanpa penghulu kan tidak. Penghulu ini kan sekedar biar dapat surat nikah kan. Biar nanti anaknya lahir punya akta kelahiran dan seterusnya. Adapun kalau pengen nikahnya sah, ngapain pakai penghulu? Ya. Nah, ini yang berhak menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki siapa? Iya, wali ayahnya si wanita itu atau abangnya atau saudara bapaknya dan seterusnya. Ya, bukan penghulu. Kecuali wanita yang tidak punya wali, wanita yang sebatang kara tidak punya wali atau keluarganya Kristen semua non Muslim maka dia tidak punya wali maka walinya penghulu tadi wali hakim yang diakui oleh negara negara kita telah menunjuk satu badan yang bernama KUA di dalamnya terdapat penghulu adapun punya wali punya ayah muslim tidak perlu pakai penghulu kalau sekedar ingin sah kalau ingin dapat surat nikah, ya harus dengan penghulu. Membaca takbir dan takmir setelah sholat pada tiga hari tasrik, apakah itu sunnah? Mengkhususkan tidak. Salah satu pendapat, tapi yang lemah. Yang rojim, yang kuat, kapan saja. Setelah sholat, sebelum sholat, di pasar, bahkan Ibnu Umar masuk ke pasar di hari-hari tasrik itu mengumandangkan takbir. Jadi tidak hanya di masjid. Ya. Sambil e, bengong nunggu kereta misalnya, nunggu bus, takbir. Dan ini sunnah yang mati saya kira ya. Kita tidak mendengar takbir bergema di mana-mana di hari tasrik kecuali di masjid-masjid. Padahal para sahabat bukan hanya di masjid, di rumah, di pasar, kalau kita di kantor eh, ketika memungkinkan ya, di bus, di kereta, kan mayoritas muslim. Tapi dan keras dan tidak diatur atur. Ya, boleh berbarengan dengan yang lain, tidak diatur atur. Satu orang kemudian banyakkan rame, satu orang kemudian rame, tidak seperti itu. apa yang Rasul baca ketika hendak memakai terompak Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim saya tidak tahu kalau ada riwayat Bismillah tentu kita wajib Bismillah saja ya kalau nggak ada riwayat maka Bismillah boleh Bismillahirrahmanirrahim Apa benar Ibnu Taimiyah membolehkan demonstrasi? Karena kebanyakan orang yang berdemo berdalil pada pengalaman hidup Ibnu Taimiyah. Saya kira tidak ya. Saya kira tidak. Beliau uh, ulama yang berpegang kepada manhaj salaf dan manhaj salaf mengharamkan kaum muslimin menentang penguasa. Menentang kebijakan penguasa. Bimu itu kan mayoritas menentang kebijakan penguasa kan? Penguasa menaikkan BBM, ditentang timur penguasa memecat seorang menteri ditentang oleh pendukung menteri itu demo ah, ini tidak boleh apapun keputusan seorang penguasa tidak boleh ditentang kecuali keputusan yang maksiat dia mau memecat siapa terserah dia nggak dosa kecuali dia mengatakan jangan pakai jilbab pegawai negeri tidak boleh pakai jilbab. Nah, ha, ini maksiat tidak boleh kita taat. Kalau tidak maksiat, wajib kita taat. Bolehkah berkorban untuk orang tua saya yang sudah meninggal? Tidak boleh. Karena ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Yeah. Ada beberapa ulama, termasuk Syekh bin Baz, yang membolehkan ini. Karena ini bagian dari serakah. Tapi ini pendapat lemah sekali. Ya. Dan menyalahi pendapat ulama yang lain yang lebih berpegang pada jari. Karena apa? Para sahabat tidak pernah ada yang melakukan. Laukana khairan. Nasabah pura ilaih. Kalau ini baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Tidak ada riwayat. Para sahabat menyembelih hewan kurban ini untuk ayahku untuk ibuku, untuk kakekku yang muslim yang sudah wafat, tidak. Tidak warad al-athar batalan jadi. No. Apabila sudah ada jadi, maka batal seluruh eh, pendapat. Bagaimana cara menghadirkan sholat khusyuk karena dalam karena saya jarang sekali khusyuk. Yang pertama, tidak mungkin kita bisa khusyuk kalau cara solat kita tidak sama dengan cara solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kau itu khusyuk, khusyuk yang uh, tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Ya, yeah. maka berbicara tentang solat khusyuk diawali dari apa? Wudu. Apakah wudunya sudah mencontoh Nabi? Ya, yeah. Apa ia Nabi mencontohkan wudhu dengan menepuk-nepuk jidat seperti ini? Apa dengan puluh jarinya beliau menempelkan ke kepala semuanya? Itu dibahas. Ya. Kemudian mulai dari takbiratul ihram. Apa yang dicontohkan oleh Nabi? Habis itu baca apa? Dan seterusnya. Ah, setelah itu baru bahas salat khusyuk. Ya, Karena kewajiban yang harus kita perhatikan pertama kali kewajiban. Apa kewajiban yang dituntut dari salat? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti cara salat. Wajib. Berarti cara salat kita mencontoh Nabi persis dengan salat Nabi wajib. Wajib. Maka jika Nabi menunjuk dengan jari misalnya. Kita tidak menunjuk dengan jari, berdosa kita. Karena kita tidak mengikuti kewajiban. Tidak melaksanakan kewajiban, berdosa. Walaupun sholat kita sah. Sholat kita sah, tanpa menunjuk jari. Tapi berdosa. Kenapa berdosa? Tidak taat kepada Nabi. Dan Nabi mengatakan sholatlah seperti caraku. Acara Nabi sholat ketika sahjat menunjuk dengan jari. Kok kita tidak menunjuk? Kita tidak taat kepada Nabi, tidak taat kepada Nabi, dosa. Kita dilarang berbicara ketika khutbah Jumat. Tetapi bagaimana dengan ucapan-ucapan salawat karena khatib menyebut-nyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lalu bagaimana jamaah yang tertawa-tawa karena khotib Jumat khutbahnya Yang pertama oh, berbicara terlarang ketika dia berbicara dengan jamaah lain. Adapun dia berbicara dengan khotib boleh. Ada beberapa dari Nabi sedang khutbah Jumat datang seseorang eh, bertanya sesuatu, mohon uh, apa minta waktu. Nabi putuskan khutbahnya. Nabi mendekati orang itu bahkan diberikan tempat duduk. Ya, lalu diteruskan lagi khutbahnya. Tidak diulang. Berarti boleh antara jamaah dengan khatib berbicara. Dari lain Arab Badui datang kepada Nabi yang sedang berkhutbah memohon kepada Nabi untuk minta hujan kepada Allah maka Allah turunkan hujan detik itu juga ah, berarti berbicara dengan khotib boleh ketika berbicara saja boleh apalagi uh, eh, selawat yang menyambut ucapan khotib hadis mengucapkan Rasulullah, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam tentu boleh. Ya. Dengan gerakan bibir kita saja eh gerakan lidah kita saja sudah perlu dengan teriak-teriak sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi tidak perlu. Nah, ha, kalau khotib ini memancing-mancing tertawa lucu ini uh, jelas melanggar sunnah. Karena dalam khutbah Jumat, eh, khutbah Aid dan khutbah-khutbah yang lain eh, sifatnya serius. Bahkan Nabi istadda godobu terlihat jelas kemarahan beliau. Marah. Jadi Nabi ketika khutbah Jumat marah. Ka'annahu mundiru jaisi seolah-olah Nabi sedang menjadi komandan pasukan. Komandan pasukan ya tentu marah-marah, teriak. Ya, enggak sambil tertawa kayak ngobrol. Ya, tidak seperti ini, santai. Marah-marah. Nah, ini sunatnya. Ya. Maka para khatib yang berkhutbah dan memancing tawa hendaknya mereka bertaubat. Ya, itu menyelisihi Bagaimana dengan hewan seperti ayam yang halal dimakan akan tetapi disembelih dengan mesin yang tidak jelas ketika disembelih menyebut nama Allah atau tidak seperti di MD, KFD dan seterusnya. Uh, yang pertama <clears throat> mengikuti apa yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasul, kami sering diberi daging." Kami tidak tahu apakah daging ini ketika disembelih membaca bismillah atau tidak. Nabi jawab, "Apa? Gimana ya Rasul, halal apa haram bagaimana?" Nabi jawab, "Bacalah bismillah saat engkau makan." lihat ini jalan keluar yang luar biasa menjawab subhat orang-orang yang mengatakan ini yang menyembelih siapa baca bismillah atau tidak lihat Nabi bersalam dilapori oleh Aisyah kami tidak tahu ah, kecuali jelas tahu ya jelas tahu itu ayam yang menyembelih uh, tetangga kita yang Buddha atau Hindu lah, tidak tahu dan kita hidup di Indonesia, apalagi di Jakarta ini, mayoritas kaum muslimin, ya, kadang-kadang non muslim minta ini yang di kampung yang suka motong ayam ya. Kadang-kadang non muslim Cina-Cina minta kepada tetangganya yang muslim untuk menyembelihkan. Ya, itu di negeri kita. Maka tidak perlu suhat subhat seperti itu. Ah, bagaimana dengan muslim? Boleh ketika memotong itu ada yang menggerakkan mesin dan dia membaca bismillah. Ya, dia gerakkan mesinnya itu dan dengan mengucapkan bismillah. Ini insyaallah taala. Saya kerja di sebuah bengkel, terkadang ada yang servis memberi uang tip. Bagaimana hukumnya? Tanyakan kepada pemilik bengkel eh, eh, Halal apa tidak saya terima Menerima ini harus dengan izin yang menggaji antum Kalau yang menggaji antum mengatakan jangan, tidak boleh ah. Kalau dia bilang boleh silakan halal ya. Karena eh, dalam perusahaan tertentu akan merugikan perusahaan uang-uang seperti itu. Tapi dalam perusahaan tertentu tidak. Misalnya para pelayan di restoran, ya, uh, kembalian tidak diambil, ya. Eh, ini hampir-hampir tidak merugikan perusahaan. Maka umumnya boleh. Tapi dalam keadaan tertentu uh, bisa merugikan. Saya kira anda tahu ya. Ini sering-sering kasih ni. Ah, apa? Ambilkan terpat yang bagus. Ya. Padahal uangnya kurang. Nah, kan merugikan perusahaan. Dia enggak amanah kan? Gara-gara sering kasih uang. Nah, maka tanyakan kepada yang punya perusahaan. Membolehkan atau tidak. Ya. Tadi dikatakan bahwa binatang-binatang yang dilarang dibunuh haram dimakan. Binatang yang disuruh dibunuh juga haram untuk dimakan. Mohon penjelasan. Iya. Iya. Disuruh membunuh, disuruh membunuh ini bermakna uh, tidak boleh dimakan. Itu pemahaman para imam. Ya. Jadi binatang itu untuk diapa? Untuk dibunuh, bukan untuk dimakan. ya. Yeah. Uh, Nabi tidak mengatakan suruh sembelih. Nabi mengatakan suruh dibunuh, suruh dimusnahkan. Oleh karena itu nanti Nabi Isa turun di akhir zaman akan apa? Membunuh apa? Membunuh babi. Nah ini salah satu dari bahwa yang disuruh membunuh itu haram. Maka Nabi Isa membunuh babi nabawi haram dibunuh ya terserah yang penting cepat mati apa dilempar apa ditembak apa dibanting ya yang penting cepat mati jadi sekali lagi binatang yang dituruh dibunuh haram binatang yang dilarang dibunuh haram Ya, anjing itu kan jenisnya macam-macam. Ada yang herder, ada yang serigala, ada yang ini, ada yang itu. Kalau itu jenis anjing, ya haram. Nah iya, kalau itu memang saya tidak tahu kayak apa. Kalau memang jenisnya anjing, ya haram. Kan anjing jenisnya macam-macam. Kan? Mungkin itu bagian dari anjing. Hanya istilah beberapa uh, negeri disebut Aina atau apa Ya. Ha? Ah, cicak disuruh memburu. Ada riwayat bahwa Nabi menyuruh kita membunuh cicak di sana Muslim ya. Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul mati dapat pahala sekian. Dua kali pukul mati dapat pahala separuhnya. Tiga kali pukul baru mati dapat pahala separuhnya lagi dan begitu seterusnya. Nah, berarti cicak jelas haram karena disuruh pembunuh. Eh, iya, saya kira itu besar dan kecil aja ya. Saya kira itu besar dan kecil aja. Ya. Persis sekali, mungkin suaranya agak berbeda. Ya, karena kan kambing berbagai macam jenis, sapi berbagai macam jenis. Maka masuk dalam sapi jenis yang oleh kita jauh sekali apa kerbau itu syahrul Islam ya kerbau masuk dia apa sapi padahal kan oh beda ya satu jenis unta berbagai macam jenis ah ha, maka cicak berbagai macam jenis kemudian uh, wazak ya Nabi menyebutnya wazak mungkin cicak itu terjemahan dari wazak atau mungkin tokek ya nah, ha, kemudian anjing tadi berbagai macam jenis Berdosakah kita bila tidak memenuhi janji kepada seorang meskipun kita sudah mendatanginya untuk menjelaskan ketidaksanggupan kita terhadap apa yang telah kita janjikan? Enggak usah terlalu pusing dengan orangnya. Ya, dia mau marah dan seterusnya. Yang penting kita memang tidak mengingkari janji dengan sengaja. Ya, yang penting Allah tahu gitu sih. Kan? Minta maaf, minta maaf lewat telepon, SMS dan seterusnya. Yang penting kita tidak menjadi orang yang sengaja mengumbar janji lalu kita tidak memenuhi janji ya di samping pelajaran bagi kita bahwa jangan mudah-mudah eh, mengumbar janji apakah kitab kuning yang dipakai rujukan oleh kaum muslimin isinya sama dengan kitab kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i tidak ya kitab kuning itu kan istilah sejarah ya karena di kampung-kampung itu kan penerangan kurang bagus ya kalau tulisannya putih itu sakit mata maka pakai kertas-kertas yang kuning antum bisa lihat seperti tafsir jalalain nasoiul ibad tanbihul ghafirin suratul nasihin ya bahkan dia di solihin ya di solihin oh, ada yang disetak kuning Ha, maka untuk menyebut apa e, mudah menyebutnya disebut kitab kuning. Di dalamnya ya sebagian ada riyadus salihin, sebagian ada sahih muslim, sahih bukhari, ya.